وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار <clears throat> Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita dipertemukan kembali di tempat ini yang kedua kali di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat bagi kita untuk uh, menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan ukhuwah Islamiah di antara kita. Para ikhwan yang dimuliakan Allah. Uh, pada sore hari ini kita akan bacakan permasalahan tauhid tentang bab fi bayani makna shahadatain wa ma waqa'u fihi ma min al-khata' wa arkanu huma wa syurutu huma wa maq wa muqtadahuma wa nawaqa' wa nawaqadahuma yaitu tentang permasalahan tauhid yaitu tentang keterangan makna daripada syahadatain kalimat syahadatain la ilaha illallah muhammad rasulullah dan kesalahan-kesalahan kaum muslimin dalam memahaminya serta syarat-syaratnya serta keutamaan-keutamaannya keutamaan keutamaannya Kalau mungkin waktunya cukup, kalau mungkin. Karena permasalahan ini sangat penting diketahui. Fardu ain, permasalahan tauhid. Fardu ain. Permasalahan yang sangat menentukan selamat atau sengsaranya manusia. Bahagia atau celakanya manusia di dunia ini atau sampai ke akhirat ditentukan kepada keduanya ini. Ini permasalahan yang sangat besar dalam Islam. Hukumnya mempelajari ini fardu ain. Maka seluruh para ulama ahli sunnah, para sahabat tidak ada yang ikhtilaf di dalam permasalahan tauhid ini. Di dalam permasalahan akidah, para ulama banyak menulis kitab-kitabnya tentang permasalahan tauhid. Sebagaimana nasihat Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Ya Muaz, awalu da'watuka la ilaha illallah au tauhidullah Rasulullah memerintahkan kepada Muaz bin Jabal yang ingin berdakwah ke Yaman agar memulai dakwahnya dengan mengajarkan tauhid Hari ini kaum muslimin rusak di dalam permasalahan tauhid menyimpang di dalam permasalahan tauhid sehingga menyimpang di dalam memahami amalan kerusakan tauhid melahirkan kerusakan amal. Karena tauhid merupakan asas asasul Islam, pondasi daripada Islam. Pondasi daripada masjid ini yang kita tempati ini adalah bawahnya ini kalau Islam dia tauhid. Jadi kalau kuat pondasinya, maka kuatlah bangunan di atasnya. Mau berapa tingkat, 10 tingkat dibangun enggak jadi masalah kalau pondasinya kuat. Tapi kalau pondasinya rusak, pondasinya keropos, nggak usahkan bertingkat, satu tingkat aja sudah hancur. Maka pondasi daripada Islam itu adalah tauhid. Asasnya asasul Islam. Jadi Islam dibangun di atas dasar tauhid. Rusaknya tauhid, maka rusaknya daripada Islam. Yang hari ini kita lihat kaum muslimin mengaku Islam. Kita lihat di KTP-nya tapi tidak mau mengerjakan syariat Islam. Tidak mau salat, tidak mau puasa bulan Ramadan, tidak mau infak, tidak tertarik hatinya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, tidak tersentuh hatinya. Walaupun rumahnya dekat masjid. Seorang masjid itu ke depan rumahnya, tapi tidak tersentuh hatinya untuk masuk ke dalam masjid tersebut itu dikarenakan rusaknya tauhid mereka. Rusaknya pondasinya. Kalau pohon itu akarnya, rusaknya akar, maka rusaklah pohon, tak usah diharapkan buah kalau akarnya sudah dimakan rayap. Daunnya pun akan akan lapuk. Demikian juga hari ini. Kalau tauhidnya sudah rusak, inilah kita lihat hari ini. Akan melahirkan kerusakan yang sangat besar. Maka untuk memperbaiki ini harus diperbaiki permasalahan yang paling besar ini yaitu tauhid. Lawan daripada tauhid apa? Syirik. Kalau tauhid tidak dibudayakan, yang membudaya adalah kesyirikan. Kalau tauhid tidak diajarkan, tidak ketahui, maka yang diketahui adalah kesyirikan. Kalau sudah syirik membudaya, apa ancaman Allah sangat banyak dalam Al-Qur'an. Sangat banyak ancaman-ancaman Allah bagi orang yang melakukan syirik. Melakukan perbuatan syirik. Salah satu di antaranya surah Al-An'am ayat 88. Walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya kamu berbuat syirik kepadaku, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Akan kuhapuskan segala apa-apa yang telah kamu lakukan. Yang telah kita lakukan itu akan dihapuskan oleh Allah amal-amal yang kita lakukan tidak ada manfaatnya di sisi Allah kalau kita melakukan bentuk perbuatan syirik. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga saya Jamil Zainu menerangkan tentang bahaya syirik. Salah satu di antara tadi menghapuskan amal. Itu bahaya yang sangat besar. La yanfa'u amal ma'asyirik. Tidak ada manfaatnya amal beserta Sirik dia beramal, dia sholat, dia berpuasa, dia haji dan lain-lain semuanya dibuat, tapi dia melakukan bentuk perbuatan sirik. Tidak ada manfaatnya amalnya itu. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Man amila amalan asroka ma'iya fi ghairi, taraktuhu wa syarikahu." Barang siapa melakukan satu amalan yang besertanya ada sirik, dia sholat-sholat juga, Kedukun ia juga. Salat-salat juga. Minta kekuburan ia juga. Apa kata Nabi? tu wa syarikahu. Tidak ada tinggal baginya kecuali kesirikannya saja. Tidak ada manfaat amalnya. Itu bahaya yang pertama. Yang kedua bahayanya adalah eh, Yusabibul Yusabibul di sinar, Menyebabkan seseorang kekal dalam Neraka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad haramallahu alaihi al-jannah. Sungguh-sungguh Allah haramkan atasnya surga wa ma'wahun wa ma'wahun nar yang pantas baginya neraka wa malizzalimin min ansar dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik jadi kalau mati berbuat syirik itu amalnya doa siapapun tidak dapat menyelamatkan dia maka ini bahaya yang sangat besar yang harus ditangkal di tengah-tengah masyarakat ini saudara kita keluarga kita dalam hadis Rahu Muslim Nabi mengatakan Man mata yusrik billah Say'an dakholan nar Barang siapa yang mati dia sedang berbuat syirik kepada Allah Dakholan nar Dia pasti masuk neraka Ada berapa tadi bahayanya hmm? Siapa yang ingat Ada yang ingat Ya ada dua, satu apa? menghapuskan seluruh amal kebaikan yang telah dia lakukan. Yang kedua, menyebabkan seorang kekal di dalam neraka. Iblis itu kekal dalam neraka. Orang yang mati berbuat syirik kekal di dalam neraka. Jadi tidak ada bedanya. Jadi pezina mati, misalnya, pencuri mati digebuki misalnya atau perampok digebuki mati, orang yang berbuat syirik mati itu lebih buruk orang yang berbuat syirik. Kalau pejina itu masih ada mungkin masuk surga. Tapi pia pia neraka. Masuk surga pia neraka masih mending. Timbang kekal di dalam neraka. Tapi di masyarakat kita hari ini kayaknya kalau orang berzina itu lebih buruk daripada orang berbuat syirik. Coba. Berzina di kampung tua, ngeri sekali ah. Gak malu dah tua. Tapi orang tua berbuat syirik di kampung itu gak diteriaki orang. Wah, udah tua, gak tahu malu, udah tidak ada di, di masyarakat orang. Coba. Berterbalik di masyarakat. Dirubah. Perbuatan yang paling dibenci Allah itu kayaknya ditutup-tutupin. Dimuliakan hari ini. Sangat mudah. Dimuliakan orang. Dikasih kesempatan, dikasih jalan. Yang itu makhluk, yang paling dibenci Allah. Hari ini dimuliakan orang, dikasih jalan. Masuk televisi. Masuk koran. Ini rezeki susah susah dapat jodoh hubungi nomor sekian sekian sekian ada di televisi saya lihat susah cari jodoh uh, apa namanya dagang kurang laku hubungi nomor sekian ah, ini ini perbuatan syirik yang harusnya tidak boleh ada maka di sini saya soleh fajar merangkan tentang makna sahadatain Yang pertama adalah <clears throat> makna syahadatu alla ilaha illallah. Arti daripada syahadat, kesaksian, sumpah kita bahwa tidak ada ilah yang benar yang kita sembah kecuali Allah adalah al-iqtikadu wal-iqraru annahu la yastahaku la yastahakul ibadah illallah. Kita berkeyakinan, berkeyakinan dan mengucapkan annahu la yastahiqu bahwasanya tidak ada yang benar kita ibadahi tidak ada yang benar kita sembah kecuali Allah wal tizamu dzalika wal amalu bi kita berpegang teguh dengan keyakinan seperti itu dan beramal dengannya apa yang harus dipegang teguh tadi kita berkeyakinan dan mengucapkan tidak ada yang berhak kita sembah tidak ada yang berhak kita sembah kecuali Allah Wal waltidamu dalika wal amal bihi kita berpegang teguh dengan seperti itu dan beramal dengannya ini makna daripada la ilaha illallah kalau itu dipahami di tengah-tengah masyarakat tidak ada masyarakat yang minta kepada dukun tidak ada masyarakat yang minta kepada kubur tidak ada masyarakat yang datang ke kuburan minta minta-minta di kuburan tapi karena kejahilan tentang permasalahan ini. Maka kuburan didatangi orang. Dikelambui, minta sana ke Besilam. Minta di Besilam. Tahun sekali itu ada haul. Haul ulang tahun di kuburan. Itu haram. Perbuatan syirik. Ini membudaya hari ini. Karena jahil tentang permasalahan ini. Fala ilaha. Maka tidak ada ilah annafiyu lastahaqqaku min siwa min siwa Allah lil ibadah. Dengan perkataan la ilaha. Lanya, la ilaha tidak ada ilah. Maksudnya tidak ada yang disembah. Itu maksudnya nafiyu melarang, meniadakan. Tidak boleh menyembah. Dengan benar. Kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dilarang. Yang pertama Allah katakan la ilaha. Pelarangan. Pelarangan. Jangan jatuh ke syirik. Jangan berbuat syirik. Tidak boleh menyembah selain Allah. La ilaha. Duluan dilarang. Baru perintah. Maka larangan lebih dahulukan. Mengetahui kesyirikan itu lebih diutamakan. Lebih diutamakan. Baru Allah tetapkan illallah. Setelah la ilaha. Baru illallah. Kecuali. Kecuali Allah. Jadi dilarang untuk menyembah kepada selain Allah. Dilarang meminta kepada selain Allah. Minta itu, menyembah itu hanya ditujukan kepada Allah. Ah, isbatun la yasahakullah wahdahu ibadah. Jadi penetapan tidak boleh menyembah dengan benar kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh menyembah dengan benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang harus disampaikan ke tengah-tengah masyarakat. Lamanya berapa tahun di Rasulullah di Kota Mekah menyampaikan permasalahan ini? 13 tahun. 13 tahun belajarnya tiap hari, tiap hari, tiap saat. Kadang-kadang dari zuhur sampai asar itu belajarnya. Kadang dilanjut oleh Rasulullah sampai maghrib. 13 tahun. Kalau kita dari abis asar sampai maghrib sekali seminggu lagi luar biasa ini memang ntar sering bolos lagi itu nggak bisa tamat nggak bisa sebentar tamat nah, harus didorong dengan kitab-kitab yang lain tambah mengetahui ini mempelajari ini rasul menjadi rasul 23 tahun 13 tahun khusus permasalahan tauhid lebih lama daripada permasalahan yang lain Karena larangan yang sangat besar menentukan sengsara dan bahagianya manusia di dunia dan di akhirat. Terbukti dalam hadis yang sahih. Pertama pertanyaan di kubur apa? Ma ma rabbuka? Siapa Tuhanmu? Itu permasalahan tauhid. Itu enggak bisa dihafal di dunia. Ma rabbuka? Rabbi Allah. Siapa Tuhanmu? Tuhan saya. Dia hafal-hafal mati saya ingat. Ada lagi orang yang kayak tengah gila. <laughs> Wahai Polan bin Polan katanya. Dah mati ni dikubur mau dia dimasukkan mayatnya dikubur berdiri mereka dikubur. Wahai Polan bin Polan. Kalau datang nanti malaikat maut menanyai kamu marabuka jawab. Rabbi Allah. <laughs> Enggak gila ini. Sudah <laughs> dikubur, baru diajarkan. Sedangkan ketika melek di dunia aja enggak mau dengar, kalau dia bisa dengar orang dikubur itu, wahai polan bin polan, saya katanya. <laughs> Mungkin lari orang semua dari kubur itu. Enggak ada lagi yang mau tinggal. Dan kita lihat ada orang-orang yang sudah enggak genah dalam mempelajari tauhid. Jadi yang menjawab itu pembuktian ketika dia di dunia. Pernah ke tangan eh, anggota tubuhnya ini dipergunakan untuk mendengarkan kalimat tauhid mendengarkan kalimat la ilaha illallah, mempelajari kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan asbun saja asal bunyi la ilaha illallah itu sudah masuk dalam surga. Sekarang ini si Aseng, si Ahok, si Ateng pandai mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di televisi, di koran, di mana-mana ada tulisannya. Dia pandai. Dia tinggal debat batang saya jualan. Asal sedikit Gimana kau sehat? Alhamdulillah. Gimana jualan? Alhamdulillah. Itu bukan menentukan dia telah bersyukur kepada Allah. Saya suruh dia mengucapkan asadu Allah bisa dia ucapkan. Coba. Apakah yang sudah seperti ini sudah Islam? Belum. Bahawa para ulama telah menerangkan orang mengucapkan hari ini asadu Allah ilaha illallah tidak sama dengan orang yang mengucapkan di zaman sahabat dulu. Tidak sama para sahabat, orang-orang kafir, orang kufar zaman sahabat dia pikirkan dia dia pikirkan apa yang disuruh Rasulullah untuk mengucapkan sahabat yang tersebut. Dia tidak akan ucapkan karena dia tahu tujuannya. Tahu tujuan, tahu apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut. Bukan asal bunyi. Abu Jahal itu karena tahu dia tujuannya enggak mau dia mengucapkan. Abu Talib sampai matinya diajak ke Rasul enggak mau dia ucapkan karena tahu dia tujuannya. Jadi bukan asal bunyi aja sekarang. Apalagi yang dinyanyikan. Kemana la ilaha illallah ini dinyanyikan? La ilaha illallah. Enggak <laughs> boleh ini bukan kalimat, bukan lagu ini. Enggak boleh itu mempermainkan itu, memperolok-olok ayat. Tidak ada satu orang pun sahabat yang mengucapkan itu dengan goyang-goyang. Memang ah, aneh kan. Katanya itulah dakwah. Ini ada dan dakwah Ustaz. <laughs> Dan aneh juga yang aneh tapi nyata di zaman sekarang inilah. Jadi kalimat ini bukan dipermainkan, itu memperolok, memperolok Allah la ilaha illallah. Dimuliakan ini. Rasulullah tulisan di di, di cincinnya apa? Kuwesi tidak mau dia bawa. Ini kalimat dilagu-lagukan dengan yang dilarang oleh Rasul. Yang dilarang oleh Allah dengan musik-musik. Masya Allah. Ini musik Islam, Ustaz. Musik pun dah jadi Islam sekarang. Orangnya enggak Islam. Musiknya dia yang Islam. Nah, ha, ini dia. Maka harus dipahami kalimat La ilaha illallah. Bahawa La ilaha illallah itu ada syaratnya. Ada tuntunannya. Maka para ulama membuat kitab-kitab mereka. Kitab ini juga Sarah Usulul Salasah. Ini selevel jadah kidah tauhid. Ini Jamil Jainu juga membuat kitabnya. Menerangkan syarat daripada La ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Ada syaratnya Kalau solat ada syaratnya Zakat, haji, puasa ada syaratnya Ada yang membatalkannya, ada rukunnya Kenapa la ilaha illallah tidak ada rukunnya Sama-sama rukun Islam kan? Ada rukun Islam Islam ya kan? Sama rukun Islam itu. Ada berapa nih rukun Islam? Ada 8. Hah? Ada 5 ya. Nah, ha. demikianlah dia. Jadi kenapa kita tidak mengetahui rukunnya? Syarat tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah. Hmm. Jadi kalau itu dipahami, maka tidak ada orang yang meminta kepada dukun. Kalaupun dia jadi dukun, kalau orang tidak datang kepada dia, bisa dia jadi dukun. Hah? Tidak ada orang mau datang kepada dia. Tidak bisa dia jadi dukun. Kalau dukun, itu mudah carinya. Apalagi dia pandai-pandai atraksi. Itu di pinggir-pinggir pasar itu. Banyak orang datang. Kalau pengajian kayak gini, mengaji tauhid, nah inilah dia. Dipanggil pun kadang-kadang tidak -kadang datang. <laughs> Kalau para sahabat dulu dilarang datang dia tambah dilarang tambah datang. Coba tengok kisah-kisah zaman sahabat. Tambah dilarang mempelajari baru keyakinannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu ada keyakinannya. Itu dilarang orang kafir untuk mempelajarinya. Datang mereka, berusaha mereka datang. Sakit-sakit sedikit pun didatangi juga itu enggak ada masalah sama mereka. Ketahuan ditangkap, dipukul, diinjak-injak, bisa datang lagi. Kalau kita bagaimana hari ini? Diundang pun enggak datang kan? takbir sini Alhamdulillah ini masih bisa bertahan ini <laughs> Hujan-hujan pun masih bisa datang Nah ini kita lihat Jadi yang pertama Makna daripada La La ilaha illallah Jadi kita lihat kita jumpai banyak penyimpangan-penyimpangan Kesalahan-kesalahan di dalam memahami La ilaha illallah ini Ada yang mengatakan La ilaha illallah itu artinya La ma'budah illallah tidak ada yang disembah kecuali Allah. Wahada batil Ini arti yang batil Arti yang menyimpang Lianna maknahu anna kulu ma'budin Dihakin au batilin Allah, Kama sabaka bayanihi uh, eh, Koriban Bahwasanya ada orang yang mengartikan la, la ilaha illallah itu adalah la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ini arti yang batil. Karena arti ini adalah tiap-tiap yang disembah dengan benar ataupun dengan batil adalah Allah. La ma'budu bihaqqin illallah itu ada tua uh, eh, tafsir La ilaha illallah bukunya warna kuning itu buku sesat menyimpang ditafsirkan la ilaha illallah itu dengan artinya la ma'budu illallah atau bukunya ada Abdul Alam Maududi juga menafsirkan seperti la ilaha illallah la ma'budu illallah ini penyimpangan. Karena kalau la ma'budah ilallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Jadi tiap-tiap yang disembah yang benar maupun yang batil itu adalah adalah Allah. Kama sabaka bayanihi qariban. Jadi ini tidak termasuk uh, eh, arti daripada la ilaha illallah. Atau yang kedua penyimpangan ada yang mengartikan la khaliqu illallah. Tidak ada pencipta kecuali kecuali Allah. Ini juga tafsir yang batil. Ini hanya tauhidnya apa? Li'anna la yasbitu illa tauhid rububiyah. Ini hanya sekedar tauhid rububiyah. Mengakui hanya pencipta. Wa huwa layakfi. Wa huwa tauhidul musyrikin. Maka arti ini tidak cukup dan ini tauhidnya orang-orang musyrik. Kalau sekedar itu artinya. Jadi yang benar ada juga yang mengartikan la hakimiyah illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum hukum Allah. Itu juga tafsir yang batil. Kita tidak terangkan ini. Jadi tafsir yang benar, tafsir as-sahih li hadzal kalimah inda salaf al-muhaqqiqin, tafsir yang benar menurut ulama-ulama ahli sunnah ay yaqulu la ma'uda fi haqqin ilallah. Yang benar adalah arti la ilaha illallah itu adalah La ma'buda bihakin ilallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali kecuali Allah. Itulah makna daripada la ilaha il. Tidak ada yang disembah dengan benar. Dengan benar. Ada dengan benarnya. Kecuali Allah. Tidak seperti yang lain. Yang yang tadi. Penyimpangan-penyimpangan di dalam memahami la ilaha illallah. Yang kedua adalah makna sahadati anna Muhammad Rasulullah. Kalau itu makna la ilaha illallah dipahami seperti itu tidak ada syirik. Tidak ada syirik. Yang berikutnya makna syahadati anna Muhammad Rasulullah. Wa huwa iktirafu batinan wa zahiran. Anna Abdullah wa Rasulahu ila nasi kaffah. Wal amalu bi muqtada zalika min ta'ati fima amara. Wa tasdikuhu fima akhbarah wa istinabu wa istinabu ma nahaanhu wa jazara wa alla ya'budullah illa bima sara'a yang kedua arti tentang Muhammad Rasulullah adalah ikhtiraf batinan mengetahui secara batin meyakini secara batin wa zahir dan secara zahir mengetahui secara batin dan secara jahil bahwasanya Muhammad itu adalah Abdullah. Apa yang maksudnya Abdullah? Hamba Allah. Hamba Allah wa rasuluh dan rasul Allah, utusan Allah ila nasi kafah kepada seluruh manusia. Jadi manusia biasa. Yang diutus Allah untuk manusia seluruhnya wal amalu bi maqtada zalika dan beramal dengan apa-apa yang diajarkannya beramal dengan apa-apa yang diajarkan rasul dari min taati fi ma amara mentaati terhadap apa-apa yang diperintahkannya wa tasdiqu fi ma akhbara membenarkan apa-apa yang dikabarkan rasul wa istinabu ma anhu wa jazara dan menjauhi apa-apa yang dilarang Rasul wa alla ya'budullah dan tidak disembah Allah illa bima syara'a kecuali dengan apa-apa yang disyariatkannya coba dipahami tidak ada terjadi bid'ah tidak akan ada bid'ah di bumi ini kalau ini dipahami oleh kaum muslimin tidak ada orang yang berani berbuat bid'ah kalau ini dipahami oleh kaum muslimin tapi karena kejahilan tentang permasalahan ini. Kalau mempelajari tentang masalah tauhid, timbul lemah semangatnya. Loyo pun datanglah kalau sudah mempelajari tauhid. Hilang semangat. Tapi kalau itu kita lihat main apa namanya? Dadu itu. Enggak ada itu yang yang loyo. Yang main begini, nengok no. Tarik berapa nomor? 8. <laughs> Duduknya itu pun saya lihat apa namanya rapi semangat tengok matanya nggak ada yang loyo tapi kalau ngaji kita tengok sebentar kadang-kadang ngaji sore-sore gini bisa juga ngantuk itu <laughs> itulah dia iblis setan suka sekali menghalangi manusia agar manusia tidak mempelajari tauhid yang benar dia akan berusaha membuat rintangan membuat cara membuat metode agar manusia jangan mempelajari ini kalau manusia tahu tauhid satu langkah setan sudah gagal untuk mengekalkan manusia menjadi temannya kekal di dalam neraka. Jadi dia berusaha untuk manusia jatuh kepada sirik. Segala maksiat, segala dosa, ujungnya yang diinginkan setan dan iblis itu manusia jatuh kepada sirik. Tidak ada yang lain. Coba sebutkan apa saja dosa-dosa yang lain. Mau jadi pelacur. Pelacur Ujungnya sirik itu. Dia datangi ke Bah Dukun. Minta supaya dia tengok orang muda aja. Dah keriput pun tengok orang. Oh, bagus. Masih <laughs> ketat juga tengok orang. Lari ke Bah Dukun. Supaya senang orang sama dia. Mau apa? Mau jadi penguasa? Mau jadi apa? Ujungnya ke kan? Tidak ada yang lain. Apa maksiatnya? Mau jadi preman? Datang juga kepada hamba dukun. Enggak, enggak suka dia setan itu enggak puas kalau manusia belum jatuh kepada sirik. Minta tahan bacok, tahan pukul, atau wanita juga demikian. Supaya istrinya tunduk, <laughs> nurut apa yang dikatakannya. Kasih minum ini, kasih minum itu, dan lain sebagainya. Jatuh seluruh maksiat itu, ujungnya kepada sirik. Maka ketika kita mempelajari sirik, Ketika kita mempelajari tauhid, kita buka majelis-majelis tauhid, disitulah iblis paling tidak tenang. Tak tenang dia, digoyangnya mata kita lah. Matanya melotot kadang-kadang, tapi pikirannya enggak enggak enggak kemana-mana, <laughs> tak kemana-mana. Nah, kadang-kadang kita nengok pun takut juga matanya melotot kembali. Tapi <laughs> pikirannya kemana-mana. Nah, ini dia. Jadi itu dia. satu bulan dua bulan rani tiga bulan hilang orang nggak mengaji lagi baca oh tauhid tauhid jangan ngajinya <laughs> saya nggak ada ngaji yang lain nah, <laughs> ini dia benci tapi kalau dia keyboard <laughs> keyboard nggak diundang-undang orang datang anak tuh digendong ya gerut lagi satu naik di sini lagi gigi anak dengan keyboard apakah dibawa inul dari Jawa datang tapi kalau ngaji payah kita lihat. Berat ngajinya itulah iblis berusaha menghadap menghalangi manusia. Dia hiasi dengan sistem dia tazinul batil bisuratil haq. Menghiasi kebatilan dalam bentuk kebenaran. Maka dipandangnya itu benar. Yang tauhid itu dipandangnya kesesatan. Itu kerja iblis. Tazinul batil bisuratil haq. Menghiasi kebatilan yang sirik, yang sunnah, yang tidak ada dasar dari syariat itu yang disenangi. Tengok zikir bersama di Masjid Agung. Penuh kantor kantor gubernur pun enggak menampung lagi, penuh. Penuh. Tapi yang dibaca pun penyimpangan. Tengok, enggak ada keistimewaannya. Kita buat daurah, separuh dia pun enggak sampai. Begitu, penyimpangan. Kalau tahu itu orang enggak senang. Karena iblisnya batuk, digoda iblis yang Allah datang. Lemah semangat orang. Tapi kalau kemaksiatan, ketika kami berzikir bersama Ustaz, bisa khusyuk kami ah, Ustaz. Nangis kami Ustaz. Tapi kalau di rumah kami tidak bisa nangis. Ketika kita ngaji sunnah, ngaji tauhid, tidak bisa kami khusyuk sholat. Apa jawabannya? Iyalah kalau zikir bersama itu sudah enggak dimasuki setan lagi, <laughs> setan enggak goda lagi. Karena sudah menyimpang dari syariat setiap penyimpangan dari cara setan tidak akan ganggu kehusukan. Maka mencuri itu kehusukan. Orang tidur, dia bisa masuk ke rumah orang. Kehusuk dia, masuk. Tapi kalau ketika ngaji di sini, senang duduk pakai kipas angin, bisa ngantuk dia. Nah, ini dia. Lemah dia. Satu hari, dua hari, tiga hari, besok hilang, tidak nampak lagi. Nah, ini kita lihat. Itu tentang uh, permasalahan makna daripada La ilaha illallah jadi kalau kita ketahui sahadatain Muhammad Rasulullah dengan arti yang dibimbing oleh para ulama, maka tidak ada apa? bid'ah, bid'ah tidak akan muncul. Maka di sini dalam kitab ini Syekh Jamil Jenu menerangkan Iqlam ya akhil muslimin Ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin Hadanallaha wa iyaka Mudah-mudahan kita kami ditunjuki Allah dan kamu. Anallah la ilaha illallah mitahul jannah. Bahwasanya la ilaha illallah itu anak kunci surga. Walakin ma min mitahu illa walau asnan. Akan tapi ma min mitah tidaklah kunci-kunci itu kecuali ada gigi-giginya. Ada kunci yang ada gigi-giginya itu. Ada kan? Giginya mana kunci? Hmm, nanti ada yang tidak tahu dia. Ada gerigi-geriginya. Itulah giginya. Wa inna jikta mittahu lahu asnan fatahalak. Kalau datang kamu mendapatkan kunci yang tidak punya gigi, maka tidak berguna bagi kamu. Coba kunci tidak punya gigi. Untuk apa kunci? Musing dia. Musingnya kencang lagi. <laughs> Tapi pintunya tak terbuka. Nah. Wa illa layak wa illa lam yaktahula maka kamu tidak akan memanfaatkan kunci itu tidak ada manfaatnya bagi kamu wa asnan hada mistah hada surutu la ilaha illallah uh, adapun gigi-gigi daripada kunci itu adalah syarat daripada la ilaha illallah inilah kaum muslimin hari ini sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah dia dengar dari mulai lahirnya la ilaha illallah tapi dia tidak mengetahui syaratnya. Jadi dia punya punya kunci yang tidak bisa membuka. Tidak ada giginya. Tidak ada giginya kunci itu. Tidak bermanfaat baginya. Maka kita pelajari giginya. Apa giginya itu? Wasurutu la ilaha illallah. Yaitu syarat daripada la ilaha illallah. Syarat daripada la ilaha illallah. Kalau puasa ada syaratnya. Syaratnya. Salat ada syaratnya, zakat haji ada syaratnya. La ilaha illallah sama-sama rukun Islam. Kenapa kita enggak tahu syaratnya? Syarat salat kita ketahui, syarat puasa, syarat haji kita ketahui. Kenapa syarat la ilaha illallah kita enggak mau kita ketahui? Enggak kita ketahui syaratnya. Kalau ada yang membatalkannya, batalkan salat. Batalkan apalagi wudu, batalkan haji. Kalau sudah batal dia, kita dikerjakan satu pembatalnya, dia sholat juga kemana? Diterima apa enggak sholatnya? Terima sholatnya. Karena pembatal itu kalau yang tahu kita sendiri. Kalau dia buang angin misalnya, yang batalkan wudhu kan batal sholat. Buang angin itu kalau dia kuat mungkin orang tahu. Kalau pelan coba, siapa yang tahu? Ya udah sholat aja, tenang, tambah kusuk pula dia. <laughs> Tidak diterima. Demikian juga ini Islam. Ada pembatal-pembatal Islam, ada syarat-syarat Islam. Kalau pembatalnya kita kerjakan, Islam kita sudah batal, ya kita yang yang tahu. Maka amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Jamil Zainul diterang menerangkan dalam kitab ini, wa asnan hadzal mittah hiya surtu la ilaha illallah. Adapun gigi-gigi kunci ini untuk kita bisa buka surga nanti adalah syarat daripada la ilaha illallah. Yang pertama syaratnya adalah al-ilmu, al-ilmu mengetahui wa huwa nafiu ma'bud bihaqin an ghairillah dia mengetahui wa huwa nafiu menolak membuang yang disembah dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala dia harus ketahui makanya perlu ilmu ilmu tentang tauhid wa itsbatu lillah wahdah dia tetapkan yang disembah hanya Allah makanya Allah terangkan dalam Al-Qur'an fa'lam annahu la ilaha illallah maka ketahuilah ilmuilah pelajarilah tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah Allah suruh perintah di fi'il amarin fa'lam annahu la ilaha illallah pelajarilah kita tidak pelajari kita kita tidak tahu yang kita sembah itu siapa. Sehingga mudah keyakinan kita digoyang. Mudah keyakinan kita berubah. Hari ini begini, besok begitu. Maka Allah terangkan, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi dipelajari, dituntut ilmunya tentang tauhid sebelum ilmu-ilmu yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Hadis riwayat Muslim, barang siapa yang mati dia sudah mengetahui bahwasanya tidak ada yang disembahnya dengan benar kecuali eh, Allah, dakhala jannah, dia masuk ke dalam surga. Dakhala jannah, dia sudah mengetahui. Untuk mengetahui itu perlu dituntut ilmu, belajar. Bagaimana yang telah kita katakan pada beberapa bulan yang lalu ya tentang Fadilatul Ilmi. Jadi tempat ini juga coba siapa yang tahu yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan ilmu? Dikasih hadiah nih. Ini ada aqua nih. <laughs> Kasih hadiah nih sampai dapat. Ma huwal ilmu? Ma huwal ilim? Apa itu ilmu? Ayo, padahal. Coba ilmu adalah itu perkataan siapa? Ya, hampir benar. Ya. Coba. Ya, sedikit lagi. Terus? Ayo, sampai dapat. Saya Usaimin mengatakan, yang dikatakan ilmu itu adalah idra kasai ala mahuwa idra kajajiman. Ini dalam kitab Usul Salasah. Ilmu itu adalah idra kasai, mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat sebenarnya. Itulah ilmu. Atau ada sahih yang lain mengatakan ma'rifatul haq bidalalihi, mengetahui kebenaran dengan dalil-dalilnya. Nah, ha, itulah dia. Jadi kita ketahui Islam itu sesuai dengan hakikat Islam yang sebenarnya. Itulah ilmu. Jadi Allah katakan di sini kita disuruh mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang yang tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Itu permasalahan yang paling penting kita ketahui. Dengannya orang, Ustaz, ilmu hmm. dengan iman mana duluan? Mana duluan? Hmm? Ada orang bilang iman, kalau mau mau ilmu pergi ke salafi, kalau mau iman ikut sama kami. <laughs> Tapi katanya orang salafi itu tak punya iman. Ini penghinaan juga ini. Kalau mau iman, ikut kami kami sudah tunjukkan bukti iman meninggalkan anak dan bini kami. Ha. Ini dia. Kami telah berdakwah ke sana kemari. Jadi iman dengan ilmu itu ilmu duluan. Tidak bisa kita beriman tanpa berilmu. Tidak bisa. Karena Allah katakan ini dalilnya. Fa'lam annahu la ilaha. Ketahuilah. Enggak disuruh. Ini berimanlah kamu. Enggak ada. Fa'lam. Untuk mengetahui tidak ada yang disembah dengan yang benar kecuali Allah adalah dengan ilmu. Sebagaimana kajian-kajian kita yang lalu. Hmm. Man mata wa huwa ya'lamu. Di sini man mata wa huwa ya'lamu kala Rasulullah. Barang siapa yang mati dia sudah mengetahui. Sudah mengetahui. Annahu la ilaha illallah dakhulal jannah. Sudah mengetahui bahwasanya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Dakhulal jannah. Baru masuk surga. Kalau dia tidak tahu, itulah akibatnya bertebarnya kesirikan. Bertebarnya kesirikan. Apa contohnya? Minta di kuburan. Bentar lagi di bulan puasa, orang datang ke kuburan. Minta dia di kuburan. Bertengkar dia di rumahnya, datangi kuburan mamaknya, minta. Kuburan orang tuanya dia minta, laporkannya permasalahan hidupnya. Kami bertengkar raja mak sama suamiku begitu begini. Tolonglah mak beri tenang kami. <laughs> Kurang kuat dia datanginya kuburan sahnya. Juga silam sana. Dikelambui itu lagi kuburannya. <laughs> Dikelambui. Takut digigit nyamuk. <laughs> Masa kuburan dikelambui. Apa enggak cukup. Saya lihat langsung. Ada yang mau diimpakkan dulu sama kita. Sama teman-teman. Siapa yang ingat dulu. Sama Pak Bani dulu ya ke tebing ya Nama Pak Eldi ke tebing Ada orang menyerahkan masjid Tapi di depan itu ada kuburan Kita kita lihat langsung kuburan itu memang dikelambui hmm. ya. Itu apa dikelambui Nah, itulah dia, supaya jangan masuk nyamuk lah mungkin <laughs> Biasanya nyamuk yang takut sama kelambu Nah itu dia Itu orang mati dikelambuin Dia minta ke sana kuburan tehnya itu Itu kesirikan itu karena tidak paham terhadap la ilaha illallah. Dia minta di kuburan. Dan kuburan Rasul aja tidak didatangi orang, diminta orang, tapi dia minta ke sana. Apalagi namanya? Tadi baru ditanya orang saya tentang itu. Mujarobat. Mujarobat itu maksud dia eh, ayat-ayat uh, Quran atau tulisan-tulisan yang kayak yang berbahasa Arab dituliskan di dalam kertas digantungkan di di apa namanya di kain atau di mana itu ditanyakan kemana itu hukumnya dia buat itu untuk ini tambah tambah senang saya beribadah katanya itu perbuatan syirik jimat jimat itu syirik jadi menggantungkan sesuatu itu perbuatan syirik dalam kamus munjid diterangkan yang dikatakan jimat itu kami mah Horojatun wa ma asbahaha kanal arab yad'u yad'unaha ala auladihim min al ain wa dafil arwah jadi katakan yang katakan jimat-jimat itu atau apa tadi namanya eh ya mujarobat itu apa namanya adalah kalung batu wa ma atau yang apa-apa yang serupa dengannya yang biasa orang Arab ya doa ya doa meletakkannya uh, eh, atau kepada anak-anaknya untuk menolak daripada gangguan mata dan gangguan arwah roh-roh yang jahat ini ditaruh jangan kena apa namanya orang kampung jangan kena plastik akar bahar ini nah, apalagi namanya sekarang gelang besi putih ini dan lain sebagainya setiap yang digantungkan itu dilarang oleh Rasulullah. Banyak hadis-hadis yang senada dengan ini. Pernah Rasulullah juga menerima serombongan orang masuk Islam. Ada sembilan orang. Yang delapan diterima Rasulullah masuk Islamnya, yang satu ditahan. Yang yang delapan itu berkata kepada ya, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Bayak tatisah kami datang kemari sembilan orang ya Rasulullah. Wa amsakta an hada kamu tahan satu orang, tak kau terima Islam satu orang ini. Kenapa ya Rasulullah? Ola Rasulullah in alaihi tamimah. Sesungguhnya di, di, di badannya ada tamimah, ada jimat. padahal ya dahu, fakotaha, fabayahu, fakola man ala tamimah, fakat asrokah. Maka Rasulullah mengambil apa namanya tadi? Jimat yang ada di tangannya dipotong dan dibuang oleh Rasulullah. Dan Rasulullah berkata, "Man alaqa tamimah faqad asraqa barang siapa menggantungkan tamimah, maka sesungguhnya dia telah berbuat syirik." Termasuk dalam permasalahan ini kalau orang membuat rumah juga digantungkan pisang. Pisang itu, pisang raja itu, enggak bisa pisang yang lain gantungkan kelapa, gantungkan kain merah putih, bendera ya, tapi enggak dibuat digembetkan dia. Nah, digantungkan ke sini, maka itu bertebar tengah-tengah kaum muslimin. Karena apa? Tidak pernah mempelajari tauhid. Tambah kita jalan ke desa-desa para ikhwan. Tambah jalan kita ke desa, tambah banyak perbuatan syirik karena tambah jauh orang daripada pelajaran tauhid. Dan sedikit sekali ustaz-ustaz guru-guru yang mengajarkan tentang tauhid yang benar. Tentang arti la ilaha illallah tidak pernah didengar mereka. Tidak pernah didengar mereka. Saya pernah ceramah di kampung. Saya tanya bapak-bapak tua, Pak, di mana Allah? Oh, Ustaz, maaf Ustaz, pertanyaan Ustaz terlalu tinggi kali. Gitu. <laughs> Saya sakit dia ditanya di mana Allah. Kenapa tidak pernah didengar? Hmm. Tidak pernah dibaca Al-Quran dengan artinya. Tidak pernah mempelajari hadis Nabi. Tidak pernah mempelajari tauhid yang benar. Jadi begitulah akibatnya. Dari Sabang sampai Maroko, Islam ini sampai rusak. Rusak terus. Yang pertama rusak masalah tauhid. Kalau tauhid sudah rusak, rusak yang lain. Rusak yang lain. Timbul permasalahan kerusakan yang besar. Karena tidak pernah mempelajari tauhid. Belajar sholat, Oh, dah jadi gurunya solat. Oh, enggak cocok ni solat yang dia jadi tadi. Ganti ustaznya, ambil guru baru. Belajar juga solat. Enggak cocok juga solat, ganti. Jadi ya, permasalahan tentang solat solat aja, itu pun enggak beres juga. Karena dengan cocokkan dengan dia, bukan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua syaratnya adalah yang pertama tadi ilmu. Yang kedua adalah al-yakin. Al jadi orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah itu adalah orang yang berilmu. Yang kedua adalah al-yakin, al-munafil saq, membuang segala keraguan. Wa dzalika ayyakun al-qalbu mustaqinan biha bila saqin bahwa menjadikan hati itu yakin dengan kalimat yang dia ucapkan. Kalimat yang dia ucapkan itu asyhadu an la ilaha illallah Wa asadu anna Muhammad Abda Rasulullah adalah membawa kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Dia yakin itu. Dia yakin itu. Tidak ada yang bisa membawa kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Kecuali dengan mengucapkan kalimat itu. Wa qala ta'ala fi surat al-hujarat ayat surat ayat 15 innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi sumalam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sumalam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, tidak ragu-ragu, tidak bimbang untuk membela la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak bimbang untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia serahkan dirinya untuk diatur oleh Allah. Sebagaimana makna daripada Islam, tunduk. Islam itu tunduk, patuh, menyerah. Menyerah diatur siapa? Diatur Allah. Jadi orang Islam itu orang yang menyerah, menyerahkan dirinya, orang yang menundukkan dirinya untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak membangkang. Jadi orang yang membangkang itu bukan orang Islam itu, Islam orang. Orang Islam tunduk kepada Allah, tunduk diatur Allah. Begini kata Allah, ini Al-Quran, ini ayatnya, ini hadis Nabi. Dia tunduk, dia akan ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul. Tapi kalau oh, Islam orang, Islam itu cocok-cocokkan dengan orangnya. Oh ini enggak cocok ini nur pikiran kami, ini enggak cocok. Kalau kayak gini bisalah, ini enggak cocok ini. Ini dalilnya Pak. Ya dalil-dalil, tapi kami tunggulah dulu musawarah dulu. <laughs> Karena cocok-cocokkan dengan orangnya. Tidak yakin dia dengan Al-Quran Tidak yakin dia dengan sunnah Tidak dipelajari dengan betul Rimbul kebimbangan Karena lawan daripada yakin itu adalah Bimbang Sak Allah subhanahu wa ta'ala berangkan juga dalam surah Al-Baqarah itu Zalikal kitabu la raiba La raiba fihi Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan Tidak ada kebimbangan Petunjuk jangan jangan ragu mengamalkan Al-Quran akan timbul bahagia dunia dan akhirat wa qala Rasulullah fi hadis rahu muslim wa qala salatu wassalam ashadu an la ilaha illallah wa anni rasulillah la yalkiyallah bihima la yalkiyallahu bihima abdun nufairi sakin fayudibu anil jannah coba ini hadis ini coba di, di, dipahami Ashadu an la ilaha illallah wa ani rasulullah. Kesaksian bahwasanya mengucapkan syahadatain, mengucapkan tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad Rasul Allah. La yalqiyallah bihima, tidak ada yang mengantarai, yang mendinding uh, dengan kedua ucapan tersebut. Ucapan seorang hamba tersebut dengan keraguan khairi sakin dibimbing dengan keraguan fayudibu anil jannah maka wajib baginya masuk ke dalam surga jadi wajib masuk surga kalau orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa dibimbing keraguan jadi orang yang mengucapkan la ilaha itu tidak perlu ragu bahwa dia akan selamat di dunia dan di akhirat dia akan menyerahkan dirinya untuk diatur oleh oleh Allah dan Rasulnya. Hmm yang ketiga, yang terakhir aja lah ini ya. Sampai jam berapa kita rupanya? Hmm? Yang ketiga adalah al-qubul lima iktadatuhu hadil kalimah biqalbi walisanih. Menerima bagi apa-apa yang dituntut oleh kalimat tersebut biqalbihi dengan hatinya dan lisannya dia terima apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dituntut kalimat tersebut. Jadi kita harus tahu apa tuntutan-tuntutan kalimat tersebut. Kita ketahui, kita terima, tidak bangkang, kita tidak tolak. Sebagaimana firman Allah, Innahum kanu izakil lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yakuluna a inna la tarat Lataraku alihatan Lisairil majnun Sesungguhnya mereka Orang-orang yang kafir itu Apabila dikatakan La ilaha illallah Diajak mempelajari la ilaha illallah Diajak untuk mengikuti kalimat La ilaha illallah Mengucapkan la ilaha illallah Yastakbirun Sombong Timbullah kesombongannya Timbul malasnya hilang semangatnya kalau diajak mempelajari kalimat la ilaha illallah itu kalimat tauhid inilah kerja iblis kalau timbul malam apa mau belajar apa namanya masalah tauhid lemas semangatnya belajar tauhid lagi udah baru hari Sabtu udah hari Sabtu lagi <laughs> susah dia belajar tauhid gelisah dia Wayakuluna inna latarakuna alihatan lisairil majnun. Dia katakan, apakah untuk ini? Lataraku mereka tinggalkan. Kami tinggal ditinggalkan itu. Apakah kami harus ikuti seorang penyair yang gila ini? Maksudnya Muhammad Rasulullah. Muhammad itu dikatakan penyair yang gila. Ingin dibunuh mereka karena apa? Karena mengajak mereka untuk kalimat tersebut. Diajak Artinya kalimat kepada kalimat tersebut orang-orang Mekah itu tidak senang. Nah, ha, litaraku alihata lisairil majnun. Nah ha, itu dia. Dikatakan mereka, apakah kami akan ikuti ucapan seorang penyair yang gila ini? Ha. Begitu juga ke orang-orang sekarang ini. Kita aja untuk belajar tauhid apa katanya? Haji kalian lah, enggak ada yang lain, tahu tauhid aja. Nah, ini padahal jadi tanya permasalahan tauhid juga dia tidak tahu. Wa qala salatu wassalam Umirtu an uqatilan nas hatta yakulu la ilaha illallah Faman qala la ilaha illallah Faqad asamu minni malihi wa nafsihi Illa bihaqil islam Wa isabuh ala Allah azza wa jalla Hadis mutafakun allai eh, Rasulullah berkata Aku diperintahkan oleh Allah Untuk memerangi manusia Sehingga manusia mengucapkan la ilaha illallah Maka barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah Sungguh-sungguh telah haram atau meminimalihi telah telah terjamin telah haramlah hartanya dan dirinya serta kehormatannya ilah bihaqil Islam kecuali dengan hak Islam wa isabu Allah azza wa dan perhitungannya adalah atas Allah azza wa Jadi orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah itu terjamin di dalam Islam. Jadi <clears throat> orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dia harus menerima apa yang dituntut oleh Allah, apa yang dituntut oleh Rasul, dia harus terima. Untuk dapat menerima ini, dia harus belajar. Dia pelajari Al-Quran. Dia tahu akan tuntutan-tuntutan Allah. Dia harus pelajari sunnah, pelajari hadis. Dia akan tahu tuntutan-tuntutan yang di, diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan bisa dia menjadi Muslim yang baik kalau dia tidak mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan Sunnah Nabi dia pelajari, tapi dia dia pahami dengan pahamannya sendiri, dia pahami dengan pahaman kelompoknya tidak menjadikan dia menjadi Muslim yang baik. Al-Quran dan Sunnah dia pahami mengikut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi menerangkan bagi kita bagaimana cara kita untuk menerima Islam menerima Al-Quran dan Sunnah harus mengikuti pahaman-pahaman para para sahabat. Jadi kajian kita kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas ya dapat dipertanyakan. Ada yang bertanya? ada yang bertanya? Kalau enggak saya bertanya nih. Ada pertanyaan nih. Ustaz, tolong dijelaskan mengenai berobat dengan cara yang tidak dimakruhkan. Dengan cara yang tidak dimakruhkan. Maksud apa? Apa contohnya Ustaz? Ya kalau saya. Apa maksudnya? Berobat dengan cara yang tidak dimakruhkan. Ya, yang maksudnya tidak dibenci ya. Yang tidak dilarang. Ya. Banyak ya yang jelasnya berobat yang dilarang itu adalah berobat dengan minta kepada dukun. <clears throat> dukun itu adalah salah satu kriterianya dia mengetahui yang gaib. Setiap orang mengetahui yang gaib tidak boleh kita minta berobat kepada dia. Karena Nabi telah melarang dengan tegas dalam hadisnya man ata'arofan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul <clears throat> faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa datang kepada dukun dan membenarkan perkataannya, fasaddaqahu bima yaqul, membenarkan apa-apa yang dikatakan dukun itu. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Tunggu tunggu dia telah ingkar, telah kafir dengan apa-apa yang diturunkan atas Muhammad. Jadi tidak boleh berobat kepada dukun. Itu yang jelasnya. Jadi kalau yang seperti tadi ini yang dimakruhkan, saya nggak tahu nih apa maksud pertanyaannya. Yang jelasnya kalau kriteria dukun, dukun itu yang mengetahui yang gaib salah satu bukan dukun beranak kalau di kampung. Kalau dukun beranak itu nggak apa-apa. Kalau dia tidak mengetahui yang gaib, tapi kalau dia dengan berobatnya juga dukun beranak dia sekalian dukun juga, nah, ada. Nggak dia apa-apanya digini-gini aja keluar anaknya. Mungkin, nah, itu tidak boleh. Tidak boleh berobat kepada dukun. Karena dukun itu wasilah ila sirik. Jalan manusia menuju sirik. Jadi dukun ini makhluk yang paling hina di sisi Allah. Harus dihinakan di dunia ini. Tak boleh dipuja. Tak, makanya tak boleh dimasukkan ke dalam televisi. Tak boleh dimasukkan koran. Dipromosikan. Ingin kebal maharnya 500 ribu. Itu haram itu dimasukkan. Siapa yang Eh, yang punya nanti mungkin antum-antum jadi jadi apa namanya? Jadi pemimpin mungkin ada jadi pejabat, itu dilarang. Jangan kasih dukun itu tinggal di kampung kamu. Kalau kamu punya rumah jangan kasih nyewa rumah kamu. Dibatasi gerak dukun ini. Dilarang dia tinggal di situ. Karena kerusakan yang dibuatnya sampai dunia dunia dan akhirat. Dukun ini mengundang bala bencana dari Allah mengundang ajab dan malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dimasukkan ke dalam diberitahukan. Kalau ada orang nanya di mana rumah dukun, jangan kasih tahu. Tidak boleh, itu subhat. Ta'awun 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam berbuat dosa walaupun kita tahu. Walaupun kita tahu, jangan kasih tahu. Karena sebab kita dia jadi berbuat kiri. Pertanyaan kedua, <clears throat> Ustaz, apakah hadis Nabi tentang Islam akan bangkit dari negeri yang tidak pernah dijajah benar sahih apakah hadis Nabi tentang Islam akan bangkit tidak tahu saya ada hadisnya di Nabi seperti ini apa tidak saya belum pernah baca hadis ini Islam itu akan bangkit dari negeri yang tidak pernah dijajah tidak tahu saya ada seperti ini ini hadis, hadis lewat siapa bagaimana lafaz hadisnya di buku apa kita perlu periksa dulu kalau ada lafaz hadis seperti ini Yang berikutnya hmm. Apa nih Ustaz anda pernah mendapat SMS Baguslah <laughs> Bahwa penutupan Apa nih Penutupan aurat eh, Penutupan aurat pada wanita Kecuali telapak tangan dan wajah Adalah hadis daib Benarkah Ustaz Nah, ha, ini ada terjadi istilah ulama <coughs> kalau oh, Ustadz Seh-Seh yang dari Madinah dan Mekah mengatakan seluruh tubuh wanita itu aurat seluruh tubuh wanita aurat kecuali mata untuk melihat jalan kalaupun mata itu tidak diperlukan melihat jalan ditutup aja <laughs> iya betul makanya di sana ada tutup tutup ditutup dan di di Quran Departemen Agama Indonesia termasuk termasuk ini juga muka dan telapak tangan bahwa <coughs> Abdullah Jarullah bin Jarullah dalam bukunya tentang purdah bahwa dia lemah karena di sini kalaupun ini soheh katanya hadis yang mengatakan aurat wanita itu muka dan telapak tangan ini sebelum turun ayat hijab. Nah, begitu. Akan tapi Syekh Nasruddin Albani mengatakan dalam kitabnya ya masalah apa? Ijabul Mar'ah ya. Bahwa e, buka wanita itu tidak aurat. Tidak aurat dengan hadis-hadis pula yang disampaikan oleh Syekh Nasruddin Albani. Terjadi ikhtilaf tentang permasalahan apakah muka wanita itu aurat. Akan tapi Walaupun begitu Syekh Nasrul Albani mengatakan di zaman fitnah hari ini katanya istri dan anakku enggak kuizinkan keluar rumah tanpa menutup muka. Nah, itulah dia. Jadi ini terjadi perbedaan hadis ini. Kalau kita baca bukunya Saleh Fodan rata-rata lah ulama Mekah dan Madinah mendoifkan ini. Karena mereka wajib menutup muka. Muka. Ya, jadi kalau akhwat menutup muka ya tutup aja tak apa-apa. Tutup ajalah. Tak apa-apa. Salah bagus. Yang berikutnya Ustaz, jika seorang telah batal syahadatnya, lalu bagaimana cara ia memperbaharuinya? Kalau dia syahadatnya sudah batal, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membatalkan syahadat sangat banyak yang membatalkan syahadat sangat banyak. InsyaAllah kalau sampai edisi berikutnya, kita ceritanya bersambung ini, kita akan sampaikan tentang pembatal-pembatal syahadat ini. InsyaAllah kalau sampai. Dalam keterangan kita tadi, uh, ya, termasuk wadawakadihima, ya, pembatal-pembatalnya. Kalau sampai Jadi apa pembatal-pembatalnya? Ikuti aja edisi berikutnya. Ya bisa bertobat, bertobat. Tapi kalau dia belum bertobat mati, masya Allah, dakolan dakolan masuk sur, masuk neraka, dakolan nar, Jadi Islam itu bukan asal Islam, asal mengucapkan tidak. sholat aja diancam. Fawailul lil apa? Fawailu lil musallin. Celakalah orang-orang yang solat. Coba. Kenapa Allah katakan, tidak katakan celakalah orang-orang yang tidak solat. Kenapa Allah tidak katakan fawailu lil tarku solat. Kenapa dikatakan fawailu lil musallin. Celakalah orang-orang yang solat. Kenapa orang yang solat dibilang, orang yang tidak solat tidak dikatakan celaka. Jadi bukan asal, maksudnya di sini diterangkan, bukan asal solat. Bukan asal Islam, tidak setelah mengucapkan Islam sudah made in Islam di KTP. Enggak. Ada syarat-syaratnya. Nah, itu dia. Jadi kalau syaratnya sudah batal, maka batallah Islamnya. Maka cara memperbaruinya dia bertobat, belajar Islam, belajar tentang syahadatain untuk memperbaruinya. Yang terakhir pertanyaan ini, Ustaz, apakah ada sunnahnya dari Rasulullah melaksanakan salat sunnah taubat ketika seorang bertaubat dari maksiat? Eh, ada, siapa pernah dengar ini? Jawaban ini. Siapa yang ada dengar? Saya masih sanksi saya menjawabnya. Jadi jawabannya minggu depan aja lah ini ya. Saya masih sanksi menjawabnya ini baru selintas saya baca permasalahan solat taubat ini. Coba nanti diyakinkan lagi minggu depan uh, kita akan jawab tentang permasalahan solat taubat. Hmm. Atau ada yang bisa jawab sekarang? Padahal, huh? saya mesti sanksi. Saya belum jelas kali baca ini baru selintas. Jadi jawabannya insya Allah uh, eh, malam apa? Sabtu mendatang. Sabtu mendatang. Ada yang lain? Kalau tidak kita cukupkan sampai sini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.